بسم الله الرحمن الرحیم الفصل الثامن الدلیل الثامن العرف فصل هشتم دلیل هشتم عرف ما فصل هشتم باب دوم کتاب هستیم نه یا تا الان یا یا هشت تا دلیل خوندیم با هشت فصل دیگه نه قرآن سنت اجماع قیاس تا رسیدین به دلیل هشتم که همون عرفه همون چه هست؟ 114 تعریفه تعریف عرف چه هست؟ هو ما الفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته اه، من قول أو فعل وهو من العادة وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء میفرماید اه، عرف اون چیزی هست که مشتبه باش الفت گرفته و عادتش و عادت کرده با آن و بر اون طبق اون حرکت میکنه در زندگیش حالا چه اون کار که مشتبه باش اونس گرفته قول باشه چه فعل باشه چه یک کاری باشه چه سخنی و هو والعادت بمعنى واحد میگه عرف و عادت بيكمانو هستن دست دي فقهاء بيبي نه نه بس مشکل میده تمام خاطر تیگوشم 115 انواع العرف انواع عرف والعرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قوليا أو عمليا وقد يكون عاما أو خاصا و به بجميع انواعه قد يكون صحيحا او فاسدا دقت داشته باشید شماره 115 میگه انواع عرف دارید انواع میگه عرف همانطور که از تعریفش واضح گردید گاهی موقع قولی هست و گاهی موقع عملی هست گاهی موقع عرف عمومیه و گاهی موقع خاص هست اینا رو همه رو توضیح میده و با تمام انواعش این عرف قولی و عملیش عام و خاصش میتونه عرف صحیحی باشه و میتونه عرف فاسدی باشه فالعرف الابلی ابتدا بیاد عرف ابلی رو میگه هو ما اعتاده الناس من اعمال كالبيع بالتعاطي وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل عرف ابلی اون کارهایی هستن که مردم اونا رو به عنوان عادت گرفتن آه برشون به شکل معمولی عملشون میکنن انجامشون میدن پس آنچه را که عادت کردن بر آن مردم از کارها یا به عبارت دیگر اون کارهایی که مردم برشون عادت کردن مانند معامله کردن تعاطی مردم مثلا شما میبینید که دکاندار یه چیزی رو تحویل شما میده و شما چیزی رو هم در عوضش تحویل دکاندار بدون اینکه ایجاب و قبول بکنید بدون اینکه زبانی بگید این مال شما باشه و اون هم بگه که قبول کرده و بدون این بیع تعاطی یا معاطات علامه زحیلی اینو آورده یعنی دادن مردم یه چیزی رو به طرف اون طرف مقابلش و اون هم به این آقا بدون اینکه ایجاب و قبولی باشه یا بدون که ایجابی باشه یا برعکسش بدون اینکه قبولی باشه اینو میگن بیع به تعاطی مانند معامله به تعاطی و همچنین تقسیم کردن مهریه به معجل و معجل معجل یعنی فوری معجل یعنی مدت دار یعنی با تأخیر مهریه رو اونی که تحویل میگیرن نقدی بهش میگن معجل دیگه اونی که بعدا بهش میگن معجل با همزه بیبی آخره آخره بحث آخر محسود لوتي تمام كري خب والعرف القولي هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم بأن يريد بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى وإطلاق اسم اللحم على غير السمك پس اون آه، قبلی از عرف عملی بود عرف چی بود؟ حالا عرف قولی میگه چی هست؟ میگه اون, اون چیزی هست که مردم میشناسندش در بعضی از الفاظش آه؟ یک لفظی رو به یک معنی که بین همشون معروفه به کارش میبرند بگونه ای که بخواهند یک معنای خاصی رو یک معنای مشخصی رو بغیر از اون معنایی که در اصل لغت برای اون معنا وضع شده لغت برای یک معنای وضع شده ولی در عرف یک منطقه میبینی که اون لغت رو به یک معنای مشخصی که در نزد خودشونه به کارش میبرند اینو میگن عرفه قولی خودش مثال میزنه مانند عرف مردم بر بکار بردن لفظ ولد بر مذکر ها عربا الان میبینی که فقط به مذکر چی میگن به پسر میگن ولد میگن یا ولد ها ای ولد به مذکرا ولی به زن دیگه نمیگن ولد در حالی که ولد هر کسی که باشه چه زن باشه چه مرد الله اللحاظه اون وضعش یا مثلا اطلاق اسم گوشت بر غیر ماهی ها الان عرف هست مال عرب ها موقعی که میگن برو لحم, لحم خریدم یا لحم خوردم هم که همون گوشته منظورشون مرغ و گاو و این چیزای ماهی نیست در حالی که ماهی هم یک چیه لحمه پس عرف عملی رو توضیح داد با مثال عرف قولی رو هم توضیح داد عرف قولی رو هم توضیح داد تعارف مردم در بعضی از الفاظ که یک معنای مشخصی در نزد اونا داره به غیر از اون معنایی که اون لغت براش شده وضع شده مانند ولد که ولد رو به چه معنایی به کار میبرند به معنای پسر پس یک معنای مشخصی که در نزد عرفشون هست خب پس عرف عملی رو توضیح داد قولی رو توضیح داد الان عرف عام فالعرف العام هو ما شاع فشا في جميع بلاد و وصار عليه الناس في هذه البلاد عرف عام کدوم عرف هست اون عرفی هست که شایع هست رایج هست پخش هست در تمام سرزمین های اسلامی و مردم در تمام, تمام سرزمین های اسلامی اونو به اون معنا میشناسند یا کاربرد داره والخاص اما عرف خاص نه شما فقط میبینید که مثلا اون لفظ یا اون فعل در یک منطقه ها والخاص ما شاء في قطر دون قطر او بین ارباب حرفه معینه او صنعت معینه عرف خاص اون عرفی هست که در یک منطقه فقط شایع هست نه تمام مناطق یا بین فقط یک شغل خاص بین جوشکارا یا بین مثلا نجارا پس عرف عامونیه که در تمام سرزمین های اسلامی شایع هست کاربرد داره میشناسندش و عرف خاص اونی هست که یا در یک منطقه یا فقط در گروهی خاص مثال میاره الان فمن العرف العملی الخاصی في العراق مثالی از عرف عملی خاص عرف عملیه پس عرف عملی خاص داریم عرف عملی عام داریم اور عرف قولی خاص داریم عرف قولی عام الان مثال میزنه برای عرف عملی خاص در, کشور عراق چون نویسنده رحمت الله علیه خودش مال کجاه مال عراق، دکتر زیدان تقسیم المهر الى معجل و معجل تقسیم کردن مهر مهریه به فوری و غیر فوری و علاوه علاوة على المبيع الى المشتري عند شرائه البرتقال في بعض مناطق دیاله یا دادن یه چیزی مازاد بر مبی بر اون چیزی که مشتری خریده هنگام خریدنش هنگام خریدن پرتغال در بعضی از منطقه های دیاله که یکی از شهرهای عراق دیگه نه دیاله رو نشنیدید یه مازادی رو هم به غیر از اون پرتغالی که خریده بهش به مشتری میده این عرفه خاصه دیگه چون در یک فقط منطقه اینجوری هست موقع پرتغال میخره اما من العرف القولی العام عرف قولی عام یه مثالی میزنه اطلاق لفظ دابتی الادوات الاربه ببینید این عرف عرف قولیه چون کردار نیست یک گفتاره یک چیه مانند اطلاق کردن لفظ دابه فقط بر اون حیواناتی که چند تا پا دارن بر اونایی که چهار تا پا دارن اصلا دابه به اون چیزایی که چند تا دارن چهار تا ولی این دیگه در نزد کل عربا شده شایع شده به خاطر این بهش میگن عام به خاطر این بهش میگن چی عام و تعارفهم على استعمال لفظ طلاق على ازاله الرابطه الزوجيه و همچنین عرف مردم بر استعمال کردن لفظ طلاق لفظ طلاق الان بر چه چیزی کاربرد داره بر از بین رفتن رابطه زن و, زن و همسری یا همون زن و مرد بهش میگن طلاق جدایی پس مرد و زن رو میگن چی؟ طلاق این هم عرف هست در حالی که طلاق در واقع معنای فراتر از این داره نه؟ ولی چون در عرف به این معنا به کار میره پس ولی آب هم هست از نوع چش هست اینجوری نیست که طلاق فقط در عراق مثلا به جدایی بین زن و مرد بگن طلاق بلکه در ایران هم بهش میگن چی؟ بله پس آبه از عرفه های چیه؟ و من العرف القولی الخاص مثالی میزنه از عرف قولی خاص الالفاظ التي اصطلح عليها اهل العلوم واصحاب الحرف والصناعات التي يريدون بها عند اطلاقها المعانی الاصطلاحیه دون معانیها اللغویه ببینید مثالی که برای عرف قولی هست عرف چی؟ نه عرف عملی مثال برای عرف قولی خاص اون الفاظ هاي هستند که اهل علوم مثلا مصطلحیین یا مثلا هنرمندان یا مثلا فیزیکدانان آه؟ یا مثلا اهل کلام یا اهل فیزیک خلاصه اهل علوم یا اصحاب حرفه مثلا میکانیکا اینا یک سری اصطلاحاتی رو به کار میبرن که به اون معنای لغوی نیست به یک معنای خاص خودشونه به یک معنای چیه؟ اینو میگن عرف مثلا فرضا جوشکارا عرف فیزیک دانا یا عرف اهل کلام به اون معنای خودشون به کارش میبرند ولی چون که فقط مال جوشکاره یا فقط مال مثلا فلان گروهه بهش میگن عرف قولیه خاص و عرف الصح خب حالا که این تقسیم بندی رو توضیح داد گفت عرف یا عملی یا قولی دوباره یا اون عملی و قولی یا عامه یا خاصه این توضیح داد ساده هم بود الان دیگه یک عرف صحیح داریم و عرف فاسد والعرف الصحيح ابتداء میگه عرف صحیح کدوم عرف میگن ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعه ولا يفوت مصلحه معتبره ولا يجلب مفسده راجحه كتعارف الناس على ما على أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل في المهر خوب دقت داشته باشید میگه عرف صحیح اونی هست که با نسی از نصوص شریعت مخالفت نداشته باشه عرف صحیح اون عرفی رو میگن که با نسی از نصوص شرعی مخالف نباشه مسلحتی رو که شریعت اعتبار داره باش فوت نشه اون عرف مفسده راجحی رو جلب نکنه منجر به مفسده راجحی نباشه مانند چی؟ مانند عرف مردم بر این چیز که خاطب خاصگار اون مخطوبهش رو نامزدش رو یه چیزی میده قبل از ازدواج ها لباسی و نحوه ها و چیزای دیگه ای که میگه یعتبر هدیتا این جز هدیه هست و در مهر داخل نیست پس این یک مثالی بود از عرف صحیح چون مخالف با نصوص نیست وكتعارفهم عند الأخذ على دعوة جمهور من الناس و تقدیم الحلوه الیه مثال دیگه میاره مانند عرف مردم بر هنگام عقد کردن بر دعوت دادن همه مردم و دادن حلوا به اونها این هم میگه عرف فاسدی تو منطقه خودمون مثلا اگه حلوا نمیدن ولی چیزای بزرگتری مثلا گوسفندی میکشن ها اون منطقه ما شما هم هست خدا را شکر حداقل گروهی از مردم <laughs> خب برئي جلوتر بيبيان وك وكتعارف الناس في العراق على أن المهر المؤجل لا يستحق ولا يطالب لا ولا يطالب به لا يستحق ولا يطالب به إلا بعد الفرقة بالطلاق والموت يا عرف مردم در عراق برين این چیز که مهر مؤجل اون مهری که فوریش مستحق نمیشه و مطالبه نمیشه از شوهر مگر بعد از اه، اه، جدایی حالا چی با موت باشه چی با طلاق باشه والعرف الفاسد اما عرف فاسد کدوم هست با كان مخالفا لنص الشارع او يجلب ضررا او يدفع مصلحة كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كاستقرار الربا من المصارف او من الافراد عرف فاسد اونیه که مخالف با نس شارع باشه یا جلب زرر بکنه یا مصلحتی رو از بین ببره دفعش بکنه مانند عرف مردم بر استعمال کردن قراردادهای باطل مانند قرض گرفتن ربوی از بانک ها یا از افراد مصارف یعنی بانک ها افراد هم افراد و مثل اعتیادهم المیسر کلیانصیب والورق والنرد و مانند عادت کردن مردم یا عرف مردم به میسر به قبار به چی؟ مانند بازی یا نصیب ورق همون برگه هایی هست پاسور و نرد نرد هم یک بازیه که خلاصه باز هم رایج هست از بازی های خیلی قدیمه و در احادیث هم اومده بشه نردشیر هم میگن خلاصه زمانی که این بازی ها قماری باشند هر بازی که درش قمار باشه جز عرف فاسد دیگه چون بله 116 حالا که اومد توضیح داد عرف عملی و قولی بعد گفت عرف صحیح داریم و عرف فاسد حالا میگه که آیا عرف حجت هست یا نیست 116 حجیت العرف حجت بودن عرف اعتبر العلماء العرف اصلا من اصول الاستنباط تبنى عليه الاحکام دیگه اعتبار دادن علماء عرف رو به عنوان یک اصل از اصول استنباط یک دلیل به عنوان ادله استنباط که احکام برش بنا میشند و از اون اقوالی که دلالت بر حجیت عرف میکنند مال فقها این قاعده است العادت محکمه عرف حکم هست اعتبار دارد این قاعده معنی روانش اینه که ساده اینه که عرف چی دارد بله در اون جاهایی که البته مخالف با نصوصی نباشد یا مثلا قاعده دیگر که میگن المعروف عرفا کالمشروط شرطا همانطور که ما به شروطی که بین هم دیگر میاریم باید پایبند باشیم به عرف هم چی باشیم پایبند باشیم که این معنای ساده ای هست که در شرح و معنای این قاعده میارن پس المعروف و عرفن اون عرفی که در عرف اومده مانند اون شرطی هست که مشروط شده شرط شده بین افراد یعنی همانطور که به شرط پایبند میشیم به عرف هم چی میشیم والحق عند العرف معتبر في الشرع میگه قول حق اینه که عرف اعتبار داره در شریعت و یصح ابتداء الاحکام علیه و صحیح هست که أحكام برش معبني بشأن وهو في الحقيقة ليس ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة والدليل على ما نقول كالآتي بيجيك حقيقة لك أرف اعتبار دار در شریعت و صحیح هست برش بنا بشه حقيقة دليل حقیقت دلیل مستقلی نیست بلکه خودش ادله شرعية معتبر دیگر ودليل دلیل آنچه ما میگوییم چه هست چرا ما میگوییم عرف شرعا اعتبار دارد بیاره در زیر اولا یک وجد الشارع الحکیم یرائی اعراف العرب الصالحه اولا بخاطرین که میبینیم که خود شارع حکیم عرفهای صحیح عرب رو اعتبار داده است شون کرده است از جمله اقرار هو انواع المتاجرات والمشاركات الصحيحه انهم المزاربه والاجارات الخالية من المفاسد اقرار کردن شریعت انواع تجارت ها و مشارکت های صحیح عرب ها رو مانند مزاربه آه؟ مانند اجاره هایی که درشون مفسده نیست آه؟ طرف میاد با در تجارت مزاربه میکنه دو درصد فلان فلان خب و وجدناه و همچنین یستثنی الاسلم لجریان ورف اهل المدینه به به میبینیم که شریعت اومده بیع سلام رو استثناء کرده پیش فروش جایز نیست ولی بیع سلام و شریعت اومده چکار کرده استثناش کرد اصلا ببینید بیع یک اون چیزی که شما نداری نمیتونید بفروشیش ولی شما ببینید که این پیش فروش سلام و شریعت اومده چکار کرده اینو از کجا استثناء کرده اصلا قبل از این عمل اهل مدینه بر همین چیز بود عرف اهل مدینه بر همین چیز و شریعت اومد رو اعتبار داد اونو چیکارش کرد؟ و همچنین رخصت دادن در عرایا به عرایا به عرایا اونیه که خورمه هایی که روی نقل هستند طرف خورمه کهنه داره میاد تخمینی عوض میکنه با اون خورمه که هنوز روی چیه؟ نقل تازه هست این یک استثناء هست و این عرف قبل از چی هم بود شریعت اومد اعتبارش داد اقرار کرد برش در حالی که طبق قاعده کلی ممکنه درش روا پیش شما اینا رو تخمیلی داری اونا رو حساب میزنی اونی که روی نخله البته تا خب کجا رستتی بی بیاد بله لتعارفهم يعني هذا النوع من البيع وحاجتهم له چون میگه عرفشون بر این آه، نابوده و نیاز هم دارند طرف میخواد خرمای تازه بخوره قدیمی داره با اون خرمای تازه فدلت هذه التصرفات من الشارع الحكيم على رعاية العرف الصالح بيجي این تصرفات شارع حكيم دلالت بر این میکنه که عرف صحيحه ومراعات كرده اما العرف الفاسد فقد رأيناه لا يرعاه بل يأتي عليه بالابطال كما فعل فی التبنی اما عرف فاسد نه میبینیم که شریعت اومده نه تنها این که مراعاتش نکرده بلکه گفته که این کار کار باطلیه. این عرف عرف مانند تبنی به سرخاندگی قبلا عرف بود ولی شریعت اومده ولی چکار کرد؟ حذفش کرد ثانیا پس ادله ادله رو داره ذکر میکنه اولی رو گفت ثانیا ان العرف فی حقیقتی یرجع الى دلیل من ادله الشرع المعتبره میگه دلیل دوم اینه که عرف در حقیقت به دلیلی از ادله معتبر شرع برمیگرده ها؟ شما موقعی که بیاد این وفا رو ببینید به یک دلیل دیگه چی میشه یعنی در واقع با یک دلیل دیگه ثابت میشه با کل اجماع مانند اجماع والمصلحة المرسله مانند مصلحت مرسله و ذرایه و ذرایه که خود در بحث قبلی فمن العرف الراجع الى الاجماع حالا داره مثال میزنه اون عرفی رو که دلیلش برمیگرده به چی به اجماع الاستصناع و دخول الحمامات استثناء شویرید میرید جوشکار میگید برای من چی درست کن در هنوز درست نشده اون رو داریم میخریم یا داخل شدن در حمام بدون این که شما بدونید چند وقت طول میکشه چقدر آب مصرف میشه ولی بله فقد جرى العرف بهما بلا انکار میگه عرف بر اینها جاری شده بدون انکار فیکونو من قبیل الاجماع در نتیجه از نوع اجماع هست و و معتبر و اجماع هم اعتبار داره ثانیا ثالثا دلیل سوم برای معتبر بودن عرف احتجاج الفقهاء في مختلف الأصول واعتبارهم إياه في اجتهاداتهم دليل على صحة اعتباره بيجي احتا... اه، حجت آوردن فقهاء عرف رو ها میگن عرف این کارو حجت آوردن فقهاء عرف رو در أسرهاي مختلف واعتبار دادن فقها عرف رو در اجتهاداتشون دليلي بر صحيح بودن اعتبار عرفه دليلي بر صحيح بودن چيه؟ لأن عملهم به ینزل منزل الاجماع سکوتی میگه زیرا عمل کردن فقها به عرف در منزله اجماع چیه اگر درست نمی بود که بله فاضلا ان تصریح بعضهم به حالا جدای از این با اصلا بعضی اومدن سراحتا تصریح کردن و سکوت الاخرین عنه فیکون اعتباره ثابتا بالاجماع پس در نتیجه اعتبارش ثابت با چی میشه اجماع خب 117 شروط عمل کردن به عرف ببینید مطلقا عمل کردن به عرف جایز نیست یک سری شرط هایی بیبی شروانی که شمار عجله هست شروط العمل بالعرف شرط های عمل کردن به عرف یشترط فی العرف فی العرف لاعتباره و بناء الاحکام علیه بایتی شرط هست برای معتبر بودن عرف و برای بنا کردن احکام بر عرف شروط زیر أولا أي أن لا يكون مخالفا للناس بأن يكون عرفا صحيحا كما في الأمثلة التي ضربناها للعرف الصالح ومثله أيضا وقف المنقول میگه شرط أول شيء که مخالف با نس نباشه تا عرف صحيح باشي همانطور که در مثالها که برا عرف درست وجا گفتیم و همچنین مثال دیگهش وقف چیزای منقوله وقف چیزای چیه؟ منقول ثانيا أن يكون مضطردا أو غالبا ومعنى الاضطراد أن تكون العادة كليا بمعنى أنها لا تختلف وقد يعبر عنها بالأموم أي يكون العرف شائعا بين أهله معروفا عندهم معمولا به من قبلهم ومعنى الغلبة أن تكون أكثرية بمعنى أنها لا تختلف إلا قليلا شرط دوم شريك مضطرد غالب باشه مضطرد يعني چی؟ اضطراد يعني إنك اون عادت كلي باشه اون عرف چی باشه؟ به این معنا که فرق نکنه و بهش عموم هم میگن ازش به عموم هم چی میشه تعبیر میشه یعنی اون عرف بین اهل شایع باشه معروف باشه عملی باشه بهش عمل بکنن غالب باشه معنی اینه که اکثری باشه چه باشه بله به این معنا که مختلف نباشه مگر کمی پس شرط اولش مخالف با نسل نباشه شرط دومش مضطرب دو غالب باشه اون عرف یعنی کلی باشه و ثالثا ان يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت انشائه بان يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف ثم يستمر الى زمانه في فيقارنه وعلى هذا فلو وقف شخص غلة اقاره على العلماء أو على طلبة العلم وكان الأرف القائم وقت الوقف يصرف معنى آه، معنى العلماء إلى من له خبرة في أمور الدين دون شرط آخر وأن المقصود بطلبة العلم طلبة العلم الديني فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلماء دون اشتراط حصول الشهادة إذا صار الأرف الطارئ يستلزم الشهادة كما يصرف إلى طلبة العلم الديني دون غيرهم وإن كان الأرف الطارئ يعنيهم وغيرهم بل. شرط سوم دقت داشته باشید میگه اون عرفی که برش حمل میشه موجود باشه چه باشه؟ به چه شکل؟ یعنی اون عرف سبقت داشته از وقت تصرف از وقت استعمالش حالا توضیحش میده مثلا اگر شخصی اومد سود اقارش رو وقف بر علما کرد یا وقف بر طلبه علم خب و عرف در اون زمانی که اون اومد وقف بر علما و بر طلبه های علمی کرد عرف بر این بود که معنی عالم چه کسی رو میگن اون کسی رو که تخصص در امور دیگه دین داشته باشه و عرف از طلبه هم این باشه که اونی که داره درس دینی میخونه ها اما بعدا اومد و عوض شد مثلا عالم به اون کسی مثلا میگفتن که مدرک داشته باشه دکترا داشته باشه ها مدرک داشته باشه یا طلبه هم شرط خاصی داشته باشه میگه که پس در این حالت بر کدوم معناش عملی میشه همون معنایی که قبل از این تصرف بوده معنای عالم قبل از زمانی که این آقا اومده چکار کرده وقف شو کرده موقعی که شخص گفته این مال من وقف بر علمایه پس همون معنای از علما که قبلا چی بوده داشته یعنی عالمی که در دین چی داشته تخصص ولو این که دکترا نداشته باشه ولو که مدرک آکادمی و دانشگاهی نداشته باشه پس متوجه بودی بیان حالا توضیح خیلی طولانی داتت پس ان یکون عرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت انشائی میگه عرف وقت انشاء اون تصرف با چه باشه موجود باشه پس اون عرف قبل از اون تصرف چه باشه موقع یک شخص گفت سود این فلان چیز من بر علماست خب عرف عالم بودن هم از قبل از این تصرف با چه باشه موجود باشه این خیلی طولانی توضیح داره با مثال ولی قابل فهم هست رابعا الا یوجد قول او عمل یفید اکسا مضمونه كما إذا كان الأرف في السوق تقسيط الثمن أه؟ واتفق العاقدان صراحة على الأداء أو كان الأرف أن مصاريف التصدير على المشتري واتفق على أن تكون على البايع آه، فيعمل بالاتفاق دون الأرف والقاعدة هنا ما يثبت بالعرف دون الذكر لا يثبت إذا نص, آه، إذا آه، نص على خلافه خب دقت داشته باشید شرط چهارم اینه که قول و عملی نباشه که عکس اونو عکس اون خاصه عرفو طلبه قولی موجود نباشه یا عملی که عکس اون عرف چکار بکنه افاده بکنه چطور مثلا عرف در بازار اینه که قسطی کردن سمند آه اینه که فلان چیزو که بخره سمنش چیه طبق عرف قسطیه ولی اگر این دوتا اومدن اتفاق کردند که آقا باید چی بشه سمنش الان ادا بشه خب اینجا دیگه بر کدوم ادا بر عرف عمل میشه یا بر همین قول بر قول بل؟ عرف جاریه تجارت اینه که مثلا قسطیه ولی اینا دو نفر با خودشون اومدن قرارداد کردن که باید چی بشه ادا بشه پس شرط چهارم اینه که میگه قول یا عملی نباشه که برعکس عرفو بتلنه آه؟ شرط چهارم عمل کردن به عرف چیه اینه که قول یا فعلی نباشه که عکس اون عرفو چکار بکنه بت... اگر عکس رو بتلبه باید به کدوم عمل کرد به اون قول یا فعل یا به اون عرف بله به همون اگر برعکس عرف طلب کرد به همون قول دیگه عرف اینه که مردم پول و قسطی میدن یا عرف اینه که مثلا در انتقال سند ماشین به عنوان مثال میگم فروشنده این کارو میکنه اگر نامدن تعیین نکردن ولی دو نفر اومده گفته آقا به شرطی که اینجا بر خریدار باشه اینجا دیگه عرف رها میشه به چه عمل میشه بله پس سرت چهارم میگه اینه که قول یا عملی نباشه که برعکس اون مضمون اون عرف چکار بکنه افاده بکنه مانند عرف در بازار قسطی بودن سمنه ولی دو تا طرف اومدن اتفاق بر چی کردن صراحتا اومدن گفتن که آقا نه منو تو الان پولو بده مثلا یا عرف اینه که هزینه های صادر کردن بر مشتریه او کان العرف ان مصارف التصدیر المشتری عرف بر اینه که هزینه صادر کردن بر کیه بر مشتری ولی این واتفق علی ان تكون للبایع اما این دو نفر اومده اند با هم دیگه اتفاق کردن که اینجا بر کیه بر فروشنده خب اینجا دیگه بر عرف عمل پس شرط چهارم عرف عمل کردن به عرف اینه که قول و عملی نباشه که عکس اون عرفو بطلبه والقاعدة هنا ما يثبت بالعرف بدون الذكر لا يثبت اذا نص على خلافه یه قاعده وجود داره قاعده اینو میگه میگه اون چیزی که بدون ذکر کردن با عرف ثابت میشه ببینید در عرف اینه که مثلا پوله مثلا در این شهر عرف اینه که پول هزینه رسوندن کالای فروشنده تا دم مثلا در مشتری بر بر فروشنده خب اگر هیچ گونه ذکری نشد اگر عرف قبلا این بود این موقع طبق عرف عمل انجام میشه طبق چی انجام میشه ولی اگر اومدند مشخص کردند صراحتا خودشون کار کردن، اینجا دیگه به عرف عمل قاعده چی میگه میگه و ما یثبت بالعرف بدون ذکر آنچه که بدون ذکر کردن با عرف ثابت میشه لا یثبت اذا نص على خلافه دیگه ثابت نمیشه زمانی که برخلاف عرف اومد نسی اومد ها